Ey rahmeti bol fatiha, cürmüm ile geldim sana, ben eyledim had sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı zembi boyladım, malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan, vurma yüzüme el aman.'' cürmüm ile geldim sana. Aslım kü bir kata meni, halk eyledin andan beni. Aslım deni, terim deni, cürmüm ile geldim sana. Gerçi kese fıskı fücur, bu zelel çok her kusur, lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana.'' Zenbim ile doldu cihan, sana ayan zahir nihan. Ey lütfu bol, kahri güzel, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime giden sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Hiç sana kulluk etmedim, rahı rızana gitmedim, hem buyruğunu tutmadım.'' cürmüm ile geldim sana. Bin kere bin ey padişah, etsem dahi böyle günah, la teknetu yeter fena, cürmüm ile geldim sana. İsyan da kuddusi şedid, kullukta bir battal telif, der kesmezem senden ümit, cürmüm ile geldim sana.'' Kaside-i Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh. Cüd bi lütfike ya ilahi men lehu zâdun galil.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 دلني خير الدليل هب لنا ملكا كبيرا نجنا مما نخاف ربنا إذا أنت قاضي والمنادي جبريل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق واصي تب إلى المولى الجليل أين موسى أين عيسى أين يحيى أين نوح أنت يا صديق عصيت بين الماء الجليل لطف لا جودين يا ربنا كم خير قليل مفلس جرتك قطنا قلبي مشتاق يا جليل Pek büyük olsa da zelbim affedip suçlarım Bir gariba ver müznib kulunum gayet zelil Benden isyanı unutmak peş peşe nice hata Senden ise fazl ikram bunca ihsanı cezil Der içim ya Rab günahım sayısızdır kum gibi Bunları sen affedip geç eyleyip saf cemil Mola halim ya ilahi etmedim salih amel Bedişim pek çoktur ama ta tazılım galil her çeşite muradet et, hacetim eyle reva. Şafi sensin, hasta kalbim, derman ister bu alim. Yakmasınlar cehennem, ben kulunu nitekim. Yanmadı yanar kuni, berden emriyle halil. Şafi sensin, kafi sensin, her mühim işte bana. Rabbim oldun, hasbim ol hem, seni edindim vekil. Kendi fazlınır bana kim, bahçe çok vehhabısın. Gönlümün ver her muradım, yolda ol bana delil. Bir ulu mülkü başına korkudan kurtar bizi Rabbimiz mahşerde kaldı sen Nidacım Cebrail Nerede Musa, nerede İsa, nerede Yahya, nerede Nuh Suçlusun sırtım Adem, tevbet Mevlam Celil نرد موسى نرد عيسى نرد يحيى نرد نوح ثلث مصطفى ما دام ثبت مولم مقام مز کشمی سوالی دلدار salat olabilir. Makamımız kuş misali daldan dala konabilir. İnsanoğlu yok misali bir gün olur ölebilir. İnsan olur hiç misali bir gün olur ölebilir. Dağlar taşlar kül misali bir gün olur tozabilir. Dağlar taşlar kül misali bir murtaza bilir İnsanoğlu gül misali bir gün olur sola solabilir. İnsanoğlu gül misali bir gün olur sola solabilir. Hakikata hakikata erenler Mevlasını bulabilir. Kendini kemter gör. Sen bana emanettin bir gün olur çıkabilir. Dünya malı bir zinettir ancak amel. One anja Tabut denen cansız ata binmemeye çaren mi var? Tabut denen cansız ata binmemeye Düşse başıma bin yumruk Rabbim Allah diyeceğim Aksa kanım oluk oluk Rabbim Allah diyeceğim Aksa kanım oluk oluk Rabbim Allah diyeceğim Yusuf gibi düşsem suya Atsalar beni kuyuya Yusuf gibi düşsem suya Atsalar beni kuyuya Nice bin zevk duya duya Rabbim Allah diyeceğim Nice bin zevk duya duya Rabbim Allah diyeceğim Sürseler ya bana sine Atsalar zindana bile Sürseler ya bana sine Atsalar zindana bile Haykırarak işte yine Rabbim Allah diyeceğim Haykırarak işte yine Rabbim Allah diyeceğim Sehpaya çekseler beni Taş ile esseler beni Sehvaya çekseler beni, taş ile seler beni. Elekten süsseler beni Rabbim Allah diyeceğim Elekten süsseler beni Rabbim Allah diyeceğim Ecel gelip can verince Kabil içine girince Ecel gelip can verince, kabir içine girince, melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Melekler sual sorunca, Rabbim Allah diyeceğim. Bu dünyaya geldin ne amel kıldın ders Allah ben ne cevap vereyim Şimdi huzuruma ne yüzle geldim ders Allah ben ne cevap vereyim İki yol gösterdim hem akıl verdim iraden de seni serbest kıldım Rahmetimi bıraktın, zulme daldın. Derse Allah ben ne cevap vereyim? Ramazan verdim, orucum tutmadın. Akşam tatlı tatlı iftar etmedin. Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Allah ben ne cevap vereyim? Niçin doğru yollarıma gitmedin? Derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Günahtan kaçmadın, tutmadın ömrüm, Beyhude yerlerde geçirdin ömrüm. Gör nice çoğalmış dünyada cürmün, Derse Mevlam ben ne cevap vereyim? Soğuk sıcak derdin, abdest Ki bir ucub geldin, namaz kılmadın. Günah yığınına çare bulmadın. Derse Allah ben ne cevap vereyim? Günah yolunu çare bulmadın Derse Mevlam ben ne cevap vereyim Berat kadir verdim niçin bilmedin İki rekat olsun namaz kılmadın Heva işlerden seni sanmadın Derse Allah ben cevap vereyim Fevaişlerde sen usanmadım Derse Mevlam ben cevap vereyim Niçin abdest alıp kılmadın namaz Yalvarıp Rabbına etmedin niyaz Kavga içinde adın çıkmış bey namaz Derse Allah'tan ne cevap vereyim Ezanlar okundu niçin duymadın Sen niçin Rahman'a secde kılmadın Ben de sana cennetimi vermedim Derse Allah'tan ne cevap vereyim Niçin terk edersin farz-ı sünneti Duymadın mı cehennemi cenneti Değil misin Muhammed'in ümmeti Derse Allah ben ne cevap vereyim Ben seni yarattım has güller gibi Kaş verdim, göz verdim, sümbüller gibi. Amelini söyle, bülbüller gibi. Derse Mevlam ben cevap vereyim. Amelini söyle, bülbüller gibi derse Allah'dan cevap vereyim. Ulu peygamberi ben sana verdim, cenneti alayı sana er gördüm. Sen fani Dünyada için boş durdun. Derse ben cevap vereyim. Sen fani dünyadan için boş durdun. Derse Mevlam ben ne cevap vereyim. Aklım لمسنا Okay. cevabına kadir olamayınca çıkma sen hiç yolundan Allah'ın ismini bırakma diye الله علم Gamgin gönüller şad olur, dembesteler azad olur, gün geçteler irşad olur, asar zikrullah ile. Gün geçteler irşad olur, asar zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah bes, baki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah bes, baki heves. Kes gayriden ümidi kes, tekrar zikirullah ile. Kes gayriden ümidi kes, tekrar zikirullah ile. Çok etti ceybin hırkası, gör ehli halin fırkası. Çak etti ceybin hırkası, gör ehli halin fırkası. Devreyle zikirin halkası, pergâr zikirullah ile. Devreyle zikirin halkası, pergâr zikirullah ile. Terk et cihan arayışı, nefsin gider arayışı. Terk et cihan arayışı, nefsin gider arayışı. Bul canı cirata için, efkar zikrullah ile. Bul canı dil asa için, efkar zikrullah ile. Ahmed seni ikrar eder Hem zikrini tekrar eder Ahmed seni ikrar eder Hem zikrini tekrar eder İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile İhlasını işar eder Eşar zikrullah ile Sevdayı sivar عيناني Meramın hu demek Allah cemalin görmeye geldim. Sular Allah diye akan hep aşıklar ona bakar. Sular Allah diye akan hep aşıklar ona yar yapar sabahın seher vaktinde Melekler hep yıkar yapar sabahın seher vaktinde Aman ay demeye geldim bu deyip dönmeye geldim Aman ay demeye geldim bu deyip dönmeye geldim Selamım hu demek Allah cemalin görmeye geldim. Meramımda hu demek var cemalin görmeye geldim. Sarı çiçek adam olur Allah diyen gün. gelecek azan olur Allah diyen güzel olur Aşk ile Allah diyenin günahları gazel olur Aşk ile Allah diyenin günahları gazel olur Aman ay demeye geldim dönmeye geldim aman haydi meye geldim hu deyip dönmeye geldim meramım hu demek Allah cemalin görmeye geldim meramımda hu demek var cemalin Bahçede görüp kuzuyan kesilmeye ben razıyam Bahçede görüp kuzuyan kesilmeye ben razıyam Göster cemalini Mevlam her cefaya ben razıyam Göster cemalini Allah her cefaya ben razıyam Aman Haydere'ye geldim Hudeyb dönmeye geldim Aman Haydere'ye geldim Hudeyb dönmeye geldim Meramın hu demek Allah Cemalin görmeye geldim Meramın demek Allah cemalin görmeye geldim. Getirdiler buralı bin Muhammed dediler. Getirdiler buralı Bilmezem ya Cebrail Ümmetim bilmeyince Bilmezem ya Cebrail Ümmetim bilmeyince Getirdiler sıratı Getir Muhammed dediler Getirdiler sıratı Geti Muhammed dediler Geçmezem ya Cebrail Ümmetim geçmeyince Geçmezem ya Cebrail Ümmetim geçmeyince Getirdiler cenneti gir Muhammed dediler Getirdiler cenneti gir Muhammed dediler Girmedim ya Cebrail ümmetim girmeyin içince Girmezim ya Cebrail Ümmetim girmeyince Getirdiler Kevser'i içi Muhammed dediler Getirdiler Kevser'i Muhammed dediler İçmezim ya Cebrail Ümmetim içmeyince İçmezim ya Cebrail Ümmetim Sevdiler Huleygi Muhammed dediler Getirdiler Huleygi Muhammed dediler Kime Yok atma şeytana uykuda yolundan sapma Dünyayı yapıp da ahireti yıkma Yürü dünya yürü sonu irandır Medet şimdiden sonra ahir zamandır Azın var mı yola çıkma, döşeğin hazır mı varıp yatma. İki melek gelir sual sorma, yürü dünya yürü sonu bir andır. Medet şimdiden sonra ahir zamandır. Yürü dünya yürü, sonu inandır. meded şimdiden sonra ahir zamandır. Ölünce çözeler belin kuşağın, gözüne görünmez oğlun uşağın. Yakasız gömlektir örtündü şeyin. Yürü dünya yürü sonu bir virandır Medet şimdiden sonra ahir zamandır Suyunu koyarlar kazan dolunca Kefenin biçilir بے کو جا gibi Gözleri yanıyor şimşekler gibi Birisi soğan solar gök gürler gibi Yürü dünya yürü son virandır Melek şimdiden sonra ahir zamandır Cehennemin üstünde kapısı ateştendir duvarının yapısı Cehennemin üstünde üstündedir kapısı ateştendir duvarının yapısı 80 yıllık yoldan gelir kokusu Yürü dünya yürü sonra bir zamandır. 80 yıllık yoldan gelir kokusu, yürü dünya yürü, sonu bir andır. Medet şimdiden sonra ahir zamandır. Ey rahmeti bol padişah! Cürmüm ile geldim sana, ben eyledim had sana. Hadden tecavüz eyledim, deryayı zembi boyladım. Malum sana ben neyledim, cürmüm ile geldim sana. Senden utanmadım hemen, ettim hata gizli ayan. Vurma yüzüme el aman, cürmüm ile geldim sana.'' Aslım çü bir katra meni, halk eyledin andan beni. Aslım deni, ferim deni, cürmüm ile geldim sana. Gerçi kese fıskı fücur, bu zelel çok her kusur. Lakin senin adın gafur, cürmüm ile geldim sana. Zenbim ile doldu cihan, sana ayan zahir nihan. Ey lütfu bol, kahri güzel, cürmüm ile geldim sana. Adın senin gaffar iken, ayıp örtücü settar iken, kime gidem sen var iken, cürmüm ile geldim sana. Hiç sana kulluk etmedim, zahir rızana gitmedim, hem buyruğunu tutmadım, cürmüm ile geldim sana.'' bin kere bin ey padişah etsem dahi böyle günah la teknetu yeter fena cürmüm ile geldim sana İsyan da kuddusi şedid kullukta bir battal pelit der kesmezem senden ümit cürmüm ile geldim sana.''